Capçalors musicals amb Rafael Corbí, avui el món del jazz, amb Michael Bublé. Això és Love, el seu àlbum de 2018 amb edició de luxe. The stars out tonight I don't care if it's cloudy or bright Cause I only have eyes for you Love és el desè àlbum d'estudi i el vuitè àlbum amb un segell dels Majors a càrrec del cantant canadenc Michael Bublé, realitzat el 16 de novembre de 2018 a través del eh, segell multinacional Reprise Records, un eh, àlbum que va ser liderat en principi abans del seu llançament per la presència del senzill When I Fall in Love. Oh, on a crowded Avenue amb una entrevista que va portar a terme amb el Daily Mail, a Michael Bublé va explicar que Love seria el seu darrer àlbum i que a partir d'aquests moments no faria més entrevistes a causa de la diagnosi de càncer del seu fill. Això també el va fer revaluar el que era important a la vida i que volia fer un àlbum perfecte per retirar-se del món de la música al capdavant de tot. Love ha estat l'àlbum eh, que ens ha portat en Michael Bublé de qualsevol tipus, el primer que realitza amb els darrers eh, dos anys. Com dèiem, aquesta consideració a través eh, del càncer que va ser diagnosticat amb el seu fill eh, Noah, que el va fer considerar de no retornar mai més al món de la música. Sí que ho va fer, a escriure i enregistrar cançons amb l'estudio. Una vegada la condició física del seu fill va millorar. Cançons com aquesta són la prova de que Michael Bublé està al capdavant. When I Fall in Love ha estat el primer senzill d'aquest disc. La cançó que escoltàvem abans, I Only Have Eyes for You, n'havia estat el segon. It will be forever or I'll never fall. in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun. And too many Moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. Per aquest àlbum, a part de grans eh, clàssics, eh, com per exemple també podrem escoltar d'aquí uns moments un tall de la Vie en Rose, en la qual col·labora en Cecil McLaurin Salvant. En Michael Bublé va escriure la cançó totalment original Forever Now i també va coescriure el tema Love You Anymore al costat de Charlie Puth. Just because I never took your picture of my phone Doesn't mean that you're still on my mind Just because I accidentally slip and say your name When I hear a song it makes me insecure Just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you Michael Bublé és un cantant nascut el 9 de setembre del 1975 a Fort Navi, a la Colúmbia Britànica, al Canadà. Ell ens ha portat a eh, molt bones cançons, a molt bones composicions també. És actor i productor musical. El seu primer àlbum va arribar al top 10 de les llistes del Canadà i del eh, Regne Unit i va trobar una audiència mundial amb el seu àlbum de 2005, amb aquell fantàstic It's Time, que es va col·locar número 1 en diferents països. També ho va aconseguir a través del temps amb Call Me Responsible del 2007, amb Crazy Love el 2009, amb un àlbum nadalent Christmas el 2011 o també aquell Chubby Love el 2013. Des d'aleshores, Nobody But Me el 2016 i aquest darrer, Love, editat el novembre de 2018 el món del jazz, la seva música ens ha acompanyat durant aquests eh, minuts amb aquest àlbum número 1 als Estats Units a les llistes jazzístiques. Hem escoltat, eh, doncs, la música i la companyia de Michael Bublé, ara mateix en Cecil McLaurin Salvant, tot versionant un gran clàssic, La Via Rose. Give your heart and soul to me and life will nagerai pour la vie. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie. en